Da. Dakle, razgovor sa grupom učitelj neznalice i njegovi komiteti. Kako bi se definisali svoj rad sa ljudima i sa kojim ljudima ili grupama, uslovno rečeno, radite i zašto? <laughs> li je to nekakav oblik aktivizma? Da li je međusobno prenošenje iskustava u smislu nekog terapeutskog momenta? Da li je davanje glasa marginalizovano? Ili je njihovo organizovanje zajedno s vama i kako? Pa davanje glasa nije sigurno. To, to nije, ali pa da negativno počnemo da... Mm. Mislim da, da taj prva pitanje e, koje grupe e, radimo e, mimo vrlo različitih e, grupe ko ako može da, da uopće da podeli stvari po grupama zato što već oni su kao preklopili jedan sa drugim in več ni toliko jasno definirati bal v naše aktivnosti. E, pa tako, naprimer, e, v tom e, projekat e, brezplatno pravni pomoč za radnika in malih akcionara. Naš pitanje je isto šta je da radimo sa. Kao, e, mislim, ima, može da kaže, ima e, nekoliko faktore. E, deo ljudi su ljudi koji su radili u fabrikama i e, na razne pozicije. I i dolazi da e, bi mogli da, nastavi taj rad zato što sada e, manje efekat ima tih proteste, štrajkova i tako treba ozbiljan pravni pomoć. Tako, e, ali mislim da mi e, manje sa njima radimo kao <laughs> ili eh, eh, ma, malo <coughs> manj je to eh, eh, konfliktno, nego eh, teh skupaj advokata, ko, s kim radimo, da kažemo <laughs> tako. I, I da dođemo sa njima u neki e, eh, e, eh, dijaloga e, eh, i da dođemo sa njima u, u neki mesto e, gdje e, tako ako gledamo to projektno kad naše target group bi, rekli smo da to su radnici malih akcionara, ali uglavnom najviše radimo sa, sa tim e, advokatima ko treba njih da zastupa i treba da e, e, u tom pravni smislu da konceptualizuje e, tih borbe, da daje pravni forma za borbe koja već dugo e, e, traje. I to je naj, najviše, e, da kažemo, borba, zato što oni već dolazi ideološki potpuno iz druge milijeja i od fakulteta i, i, i radna iskustva. I vrlo malo imaju, imaju neki פרוצדורה oni obavi a vrlo teško da njih izmestimo od tih pozicija eksperta i da, da počine da slušaju ljudi, zato što ovdje, e, mislim, više nego pre, e, zato što e, već tih razne, da kažemo, borbama u, u manje konkretni, e, za neki konkretni oštetu ili, znači više tih fabrika većina ne radi, mnogo manje imaju mogućnost uopšte da radi, tako te, tih borbama postoji više i više konceptualno. I to treba da artikuliš. Е, Така треба да изаѓе од, од, од тај мо, позиција експерат кој споведи неки е, правна е, процедура, а, а да почине да мисли. А то... <laughs> то е тешко. Тако... Е, тако, врло, врло е, но врло више, као више, не е толико јасно у том смисел, ако кажемо, рад, кад питате с ким радимо, е, то спроведем кој е наша цилна група, е, е, више, например, у том проекту, е, радници и ми, е, е, е, радимо заедно с адвокатиот. tako da, e, mislim... E. Da, jer mi ne radimo neposredno sad sa nečim što mi izaberemo da je to radnik ili da je to veteran ili što... Mi već radimo sa grupama koje su samo organizovane, koje unutar sebe imaju već program, one nisu, mi njih ne konstituišemo, mi njima ne dajemo to što ti kažeš glas, niti ih mi subjektiviramo, naprotiv. Mi od samog početka imamo jednu, jednu, jedan princip koji je vrlo prost princip, da e, mi skupljamo razne društvene aktere koji imaju, e, dajemo jedan okvir za, za dijalog u kome svi imaju jednak ravnopravno dostup tak, tom resursu govora za, za tim okruglim stolom koji mi moderiramo. Mi smo u nekoj poziciji, ajde da kažem, metodološki moderatora. Ovaj, ali mi ne radimo sad, mi izaberemo, e, Rakovica, pa tamo su radnici, pa mi idemo među njih, pa kažemo vi treba se organizovati. Ne, to su već grupe koje, e, samo organizovane grupe, koje imaju isti status u pravnom smislu kao i mi. NGO-vi su, to su e, društvo za, na primjer, e, ovaj, kako se zove, kako se zove Koletovo, za uranak. se zove, to je društvo za, na primjer, oni se zovu, oni su sami sebe tako imenovali, za ljudska prava radnika. Pa onda društvo prijatelja, bivših zaposlenih i prijatelja trudbenik. Pa onda to su sve organizacije koje već postoje neko vreme i one imaju neki svoj program. I mi s njima razgovaramo o pitanjima koje mi smatramo da su važni e, i za njih, pre svega za nas, da su pitanja za nas važna. Oni već imaju neke odgovore svoje. Oni imaju, oni imaju i limit vidljiv u, kako kažem, u mogućnosti da dospeju u taj prostor koji se zove čarobni prostor e, civilnog društva. To je od samog početka, jer vi znate da smo mi počeli kao projekat unutar jedne od najznačajnijih mainstream e, organizacija civilnog društva, to je u kulturi, sada kažem, ajde, ona je imala neku u kulturi i tu smo počeli zapravo u tom trouglu. Mi kao jedan projekat koji nastaje i koji pokušava da se artikuliše, jedan baš onako dobar deo civilnog društva je tu i i te samoorganizovane grupe, grupe koji su isto NVO, ali koji su izvan mainstream tog bloka, tako kažem, civilnog društva i to je to. To je taj trouga u kome mi moderiramo. Imamo mi, svoj, svoju, imamo mi neku svoju politiku u nastajanju koja nije još, ne bi mogli da kažemo imamo program, pa sad možemo da ga napišemo. U nekom smislu to je, tu se i gradi neki program kroz te sukobe, kroz ta neka slaganja, neslaganja i materije različite, veteranska društva su postojala pre nas, nismo mi dodali pa gotovo ni jedno novo veteransko društvo, tako? Mi nismo... Pa to nije baš tako. Znači, to bi bilo lepo da, da tako e, opisuje. Ne, ne, ali ja ne kažem da u radu s nama se i oni ne menjaju. I mi se menjamo kroz taj rad. Nije, nije to... E, e, i to se bitno menja. Znači, taj, taj, taj veteranska odruženje, na primjer, u Rakovica, to bukvalno nije funkcionisalo. A sada je, imao toliko mesta, mhm. kao še, 60 filija, e, milijon, E, I prvi put onaj dolazi kod nas da mi pišemo i da pomaže sa fundraising i mhm. tako uključi u, tom nvo radi e, e, rad i tako dalje. Isto, ali opet e, kao na primjer e, smo stvorili, mi smo jedan od organizacija koje smo e, stvorili Savez za radničko društvo. E, a mi se borimo sa tim, ne funkcionišemo taj savez. E, tako, mi smo jedan organizacija ko je, je da kažemo, svaki od tih organizacija je naravno odgovoran da, da, da taj savez funkcioniše, ali ne funkcioniše. Sada kao šta radimo sa tim. E, Kako biste onda rekli šta bi bio cilj? Jer sad ako si ti, recimo, Branimir je rekao, uslovno rečeno uloga moderatora, znači taj nekakav, i ono što je vidljivo spolja. Ali nije mali posao moderatora. Nije mali posao moderatora, to je... Niko ne spori, nego samo da pokušamo da, da, da pokušate da definišete koji je uslovno rečeno e, cilj toga. Uslovno rečeno moderatora i uslovno rečeno povezivanje tih društvenih aktera ili organizacija koje već postoje ili koje se kroz taj proces konstituišu zapravo. Šta bi bio cilj takve prakse? pa eh, mislim, kao, kako ja vidim to, to je e, lično moj e, pristup ka tome, mi ne biramo, e, e, da kažemo, naše delatnosti. E, mi koz neki e, lični ili kolektivni proces, e, da kažemo, e, e, Eh, pravimo neki observacija eh, ili eh, eh, eh, suočavamo sa neki eh, proces u društvu, neki rasep ko, eh, ko eh, eh, ko zakteva neki čin. E, kako mi znamo, društveni rastepen je to neki mali stvar što sad radiš nešto i završi. Taj čin obično traje, traje, traje. A, tako, mislim da vrlo teško da definiše i, po, tome šta je potrebno da uradim i to uradim. Tako nastaju naše e, projekte. Ako to je bio pre, ne pre, još postoji, ali kao e, pitanje e, e, mediju, antiratni e, e, aktivisti i učesnika rata, ako je to klasni rasp među tih organizacija i neki srednja klasa, vladujući klasa. I, sada mi vidimo šta je potrebno. Definišemo šta je potrebno i po tome e, radimo, da kažemo tako. Ali u okviru nekog izbora nije baš da... U ne, ne. šta kaš, kad kažeš da ne biramo. U, u tom smislu da mi, mi donesemo odluka, naravno, i to kolektivno, da angažujemo sa tim ali taj e, e, e, tih stvari dolazi kod nas. To je neki e, mi ne, kaže, mi ne i kažemo ima konkurs, sad da izmišljamo neki projekat koji e, i to postoji naravno, ali da izmišljamo neki projekat koji bi funkcionišao u tom konkursu. ali mi teh probleme postoji, dolazi kod nas e, e, sa našim ličnim biografija, zato učitelj je totalno promenio sa svakog e, svakog član koji je ušao, e, ušao u, kao, mhm. u prostor, čak ako je član ne učitelj ili ne, nije član učitelj, to posle rešava u hodu, ali ljudi su došli i po projektima da radi i potpuno promenili mišljenje i, to. I, prema toga i naš odnos prema teorija taj stalno promeni. Da, ono što smo... Da se ne stekne utisak sad da nas nešto nosi situacija, znaš, onako, biramo mi šta ćemo i s kim ćemo da radimo. Pa naravno, pa, ali... Pa ali stvari. ne biramo mi konflikte, konflikti bilo, ili sukobi ili rascepi postoje. i mi kažemo mi nemamo šta s vama da radimo. Ili, e, na primjer, to je on kao jedna situacija, znaš, bila. Ili, na primjer, e, neki, e, neka grupa sa kojom radimo, ovaj, u okviru toga ima isto pitanja kao kom pitanju se daje prioriteta, za koje pitanje kažeš kao, kao prosto ne gađa se sa nekim pravcem, nekom platformom u kome svi zajedno idemo. Tako da ne, naravno. Ne, ne, ne, ne, ne, tome. Ne, naravno, to se podrazumeva. Ne, e, mislila sam na tome što sada vidimo konkurs Evropske unije za diskriminacija i sada ćemo da odlučimo da radimo sa Romima, zato što to najviše e, odgovara e, konkursa. Mm. To u tom smislu mislila. Pa, na, Naravno da ima... Na početku rada je našeg je bila velika blokada Filozofskog fakulteta, na primjer. Pa e, onda e, nismo mi izabrali da se bavimo tim pitanjem. Jesmo izabrali, naravno, tako što su nas pozvali, pa smo mi aktivno učestvovali tamo, pa su onda oni počeli kod nas da dolaze. Pa prvo je došla kod nas jedna aktivistkinja tamo i je bavila sa time i tako smo kroz nju e, uključili u tom radu. naravno, kad je, kad je počela blokada i e, e, pokazala prilika tada ti, kao mi kao kolektiv i svaki od nas lično, je, je trebao da donese odluka da, li mi e, da odgovorimo za tu priliku ili kažemo ima, ima i prilike ako mi kažemo ma nemamo mi kapaciteta ili nemamo s kim, kako je ispostavio sa studentima, na kraje da, da taj dijalog nije funkcionisao. E, i, sa tim grupe, grupama mladih imamo vrlo, da kažemo, dijalog ko, ko, ko stalno prekida. E. I nastavljamo i prekidamo. Mhm. Baš zato što e, on dolazi ovdje e, e, očekujući neki odgovore, a mi odgovore nemamo. <laughs> Ili sa nekim zahtevima, kao napravite partiju, na primjer, kažete. Pa A mi onda taj zahtev pretvorimo u, okrugli stoji pitanje, kakvu partiju, pa onda zato imamo radnici i politika, pa preispitivanje koncepta vezanih za i tako dalje, i tako dalje. Mislim, neke zahteve pretvaramo u pitanja i ne samo, ne samo drugima, nego samim sebi i drugima. Ali ti procesi su takvi. Mislim, to je uglavnom smisao tih procesa i suština njihova metode rada, ako, ako to možemo tako da nazovemo. I, I mi nemamo još neku doktrinu rada, imamo nešto intuitivno što mi stalno u hodu, ali već se nekako nazire ta, neka otvorenost prema stvarnosti, kako je to Noe definisalo u našem razgovoru u subotu. Ta stvarnost stalno upada i mi smo otvoreni za nju, ne treba, mislim, nismo mi, mi je tako da kažem i tražim na neki način i u komunikaciji, probamo da smo u komunikaciji s njom, ne kažem da smo uvek i da uvek uspeva, ali mislim da je ključne izazove stvarnosti koji se dešavaju baš tom, na toj ničijoj zemlji društva, politike, znanja i tako dalje, pokušavamo da hvatamo i te izazove koji su stalni, ti stalni izazovi su možda se čini da je nešto kao tema nestane, ali se on, mi to pratimo i dalje i pokušavamo od toga i dalje da, da generišemo i u različitim formatima, ma šta da je. Ja to sam baš htio da, da, da, da se podsjetimo tog termina ili tog iskaza, da, da, je to su, susret sa stvarnošću koje smo spomenuli, pa me zato onda u tom ključu zanima ono malo što si rekao, da to na neki način, ta pitanja važna za vas. U kom smislu su ona važna za vas? Neću vas pitati ko ste to vi, jer to sad uopšte nije bitno. Bolje da ne pitaš da, da. Pa zato što ne treba se tako ni imenovati, pretpostavljam da je to, ako sam dobro razumeo, važno za vas je u tome što vas to čini otvorenima za stvarnost da je to jedan od metoda koju onda nastavite da držite otvoreno za sve koji ulaze u pa, dijalog sa vama. Znaš šta, i okvir prema projekat veterane. Znači, pa, dobro smo pravili prvi kontakt, smo dobili ogroman projekat i promeni vlast. Da. SNS dođe na vlast i sa njim sve njihovi e, e, očekivanje da sada sve Fantazije, probleme... Fantazije, sve će se rešiti odmah, da a, a, a kako sa tim mm. kao... To nije bio element koji je uopšte bio kad je mišljen projekat. Pa da. <laughs> Već smo izgubili i, i, i ne samo sa veteranskim. Na drugi strane, taj kao otvorenost koju je pokazao antiratni e, mm. e, milje, mm. e, prema susret sa veteranima. Odjednom kad je došao SNS na vlast, potpuno imaš konsolidacija, mm. taj ceo društvo. E, e, Jedna reaktivna i, reakcija. I, I potpuno zid, više nema, kao i opet dolazi taj moment kontrolisanje. Ili, ili potpuno odstupanje ili kontrolisan je projekat i, i pa ok, šta da radiš sa time sad? Mislite, neki akteri se konsoliduju i zatvaraju sa promenom vlasti. A pa evo, rekla ti je, na veterani misle u tom momentu da će rešiti e, probleme sa, pa novim partnerom. dođe, oni... onda imaju zazor da dođu u prostor CZKD. Najjednostavnije. Antiratna ovaj milje, koji više i nije rat, antiratni, tu sad ovaj NGO profesionalci različitih smerova, automatski se zatvaraju i kažu mi nikako više nećemo. Mhm. A počelo je, već je počelo, tako kažem, napravljen je okvir da... Da, može da susretnu. Da mogu da se susretnu. I onda kreće sve na novo. Kako, šta? Možemo li reći da onda se prelazi s jedne strane u politiku u eksteriornosti, znači oni računaju sad sa vlašću i da će ona zatvoriti tu stvar i oni već misle putem države da zatvore svoj probleme, I jedni i drugi. a ovi drugi na koji način... pa i oni isto misle da se pa postavljaju pa opet kao disidenti. Sada, tako je, tako, opet računaju Oni, oni prati 90 jer yes. sada... E, oni, su oni su disidenti, opet... E, opet da. Svoj na svome, svoj na svome. oba su svoj na svome. Na sreću to je trajalo neko vreme, mi pa smo imali strpljenja da... pa to nije trajalo, to je trajalo du, dugo, znaš, e, a, a tih pozicija naravno nisu, nisu hermetički zatvorene, tako oni dolazi, odlazi, dolazi, odlazi, ali stalno treba nekako da to, e, e, sa tim da bude stalno u, u, u osjetljiv da tih sve promjena od, e, kao planiraš okrugli sto, i nešto pojavio u javnost i nijedan veteran neće da dođe. Mm. A, a, a sada treba da ideš, da razgovaraš. A pa prvo treba da shvatiš zašto neću uopšte, šta je sa to? Mi često da, ni ne pratimo tu visoku politiku koja utiče na nas. Mislim, mi smo zatvoreni u mnogo konkretnije probleme i dok identifikuješ, čekaj šta se sad promenilo odjednom. A vidiš da reakcija je bila odjednom... Tako da to je u tom smislu stvarnost. Kao ne, ne, mi ne biramo tih uslova u kome mi funkcionišemo. e, e a, ne, ne pravimo takve vrste zatvorene e, projekte. Imamo doduše sada neki e, projekat kom učestvujemo o četiri logora u Beogradu, na primjer, koji je baš izmišljen, to nije E, e, e, bio naše izbor, to smo nekako e, počeli da učestvuje nekontrolisano. E, koji je kao projekat koji misli da bi dobio projekat. Mhm. Ali dobro, i čak i, i u tom okviru e, e, mi probamo to da otvorimo na primjer eh, deo, naše deo projekat je tih zidni novine ko pravimo i mi smo to eh, otvorili na razno razne mladih ljudi ko... Nikad nisu ne, pisali, <laughs> ne bi, ne bi očasovali takav mm. projekat. Mm. ako ne, nije bio u našim rukama, da kažemo tako, zato što običaj nvo politika je da ide na taj pred, stručnjaka kako je deo ekipa i To se zna sve unaprijed, nema tu mnogo. Ali to, to uopće nije lako, zato što ako mi izaberemo da radimo na tom način, treba mentorisati tih ljudi, treba mnogo više vremena, mnogo više angažovani. E, kad, kad e, ne znam, kad angažujemo E, Kolijanin ili e, Olivera Milosavljević, ti već znaš unapred da ti ćeš da dobije to što ćeš da dobiješ i to da bude sve prihvatljivo i na nivou i ne, znači. Ali ako gažuješ jedan student koji ima 25 godina i kad nije ozbiljno nikad bavio ni sam istraživački rad, da ne kažemo tu temu, Naravno, mnogo više treba da angažuje oko toga. Mm. Tako i to je vrsta stvarnosti. Ja to kažem zato što nije samo pitanje e, vrsta projekat. To je, to je pristup ka, ka bilo koji. Može, kako sam rekla, mi smo našli sam sebe u tom situaciju da mi smo deo tog projekata. Sada kako mi od naše pozicija, kako mi sprovodimo to. Pa Evo možemo da <clears throat> nastavimo ovim nizom, iako dosta toga već je, i sadržano u vašim odgovorima. Na primjer, gde je mesto govora ili razgovora kao okvira u, vašem radu, možda ima veze i sa onim neizrecivim koje, ste e, pominjali i da spojim se narednim pitanjem kako je mesto rascepa i disenzusa ali vi koristite termin rascep u razgovoru ili susretu s ljudima, među vama, sa stvarnošću? Ponavljam. <laughs> Izvini. Gde je mesto govora, značaj govora? Jer, kako da kažem, iako imate mnoge druge aktivnosti kako sad čujemo i, i, i upoznajemo, taj okvir razgovora je nešto po čemu ste prepoznatljivi. E sad malo generalnije šta je, gde je mesto tog govora, gde je mesto neizrecivog, o tome, ste, mm. tome smo govorili u prethodnom razgovoru. I u svemu tome, da li vam je disenzus ili rascep bitan? Možda je malo abstraktno, ali... Ne, ne. mislim, da najbolje. Eh, to, što smo pričali eh, prejšnji put, da eh, naj, najtežje stvar za nas eh, je, da definiše, da formalno se, smo NVO. Ali, bili nekoliko pisama što e, e, smo trebali, smo imali takav e, oko potpisa ili opisa, tako smo imali radnička organizacija, smo imali e, građanski savez ko, e, s kim isto saradujemo kao građanski ili CZKD kao građanska pozicija, a sada Ko smo mi u svemu pa <laughs> ni, nismo ni jedan ni drugi. Pa ok, svi su formalni NVO i radit. I, i, taj, čak ne znam ako građanski savez je NVO. Ja, ono jesu, jesu, oni su <clears throat> registrovali. Da. Dobro, to nije Građanski savjez Srbije, to je da, ne znam da li znate, to je da. jedna mala organizacija koja je nastala u rascepu sa Građanskim savezom Srbije. Ali 15 godina <laughs> posle raspada, aj, tako da kažem, neka politika sećanja. Od deferred. <laughs> <laughs> da. E, nema veze, a, a, a taj... Kao levo krilo Građanskog saveza, ako je moguće to, a a sa njima isto sarađujemo na mnogim stvarima. Da. E, e, a taj mesto gdje nismo mogli sam sebe da definišemo, ni čak među nas nismo došli do nekih e, zaključak ili neki e, neki definicija, to je taj nerečivo, taj e, e. i neimenljivo s druge strane, stvarno imamo neku... Tako imamo i ime kao organizacija, formalno i to, ali ispod toga mi, smo Ali ime naše organizacije na neki način anti-ime. Mislim, nitko može da ga ponovi, niti, <laughs> može se koristi propagandistički, niti može bilo kako da se upotreblja. Vrlo je rogobatno i mhm. čak i nije ime, mislim, ne, u ovom strogom smislu nije ime. To je neko naziv, da kažem. Tako, da... To još nemamo ime za to što čime se bavimo. Još ne, ne, ne znamo. Imamo neki subjektivni svi, naravno, doživljaj toga vrlo intenzivan, da se tu nešto dešava, ali nemamo još jasnu predstavu kako bi to imenovali, a da drugi to intuitivno mogu da razumeju ili da razumeju bez ikakvih problema. To je, a, mogu da kažem dodatno da jedan od problema je da e, taj, da taj NVO sveta je zloupotrebu i e, da zloupotrebilo i je, da kažemo, sve, sve čak i, i, i, i prihvatljivo je imena pretvorio nešto što nije prihvatljivo, tako ne možemo mi da imamo neki odnos prema, da identifikujemo sam sebe kao deo građanska participacija ili nešto. Civilno društva pa, Da, da i, uz sve tih imena je, su toliko sada stvarno neprihvatljivi da bolje da čuti. <laughs> A to što si, mislim da to je taj, mjesto mesto govora je mjesto rast. Kao to, to što stalno raspada. A s, tim, s tim u vezi posebno ovaj e, posljednji deo vaše priče, e, kako vidite svoju poziciju u okviru te civilne scene, ako je možemo nazvati tako i da li uopšte smatrate da pripadate njoj? Znači, kakva je vaša pozicija u tom nekakvom nezavisnom sektoru, gledajući od toga da ste MVO ili niste? Znači, kak, kako vidite tu poziciju i kako sarađujete sa, sa ostalima? Hmm. Pa formalno smo NVO, to nije, nije u pitanju. Pa ja ne... Ja, pa procesima, objektivno smo krivi, a subjektivno smo nevini, tako da kažem, odnosno <laughs> na taj svet. Znači, kako bi on drugačije ovaj, odgovorio objektivno, delimo sve probleme svih NVO-ova, nije, to nije... Ovaj, ali ono što je, pa posebno projekt veterani po meni, ja sam u toj nekom, nova me zamolila da, da ovaj, napravim neku vrstu, kako se to zove, ja sam, evaluacija, evaluacija taj jezik još nisam naučio, ja sam e, najveći doprinos tog projekta imenovati to ratom, je što na neki način iznutra se založio načinom produkcije projekta, da svi resursi ovaj, civilnog društva budu dostupni svim akterima civilnog društva. Jer stvarno postoje e, nekoliko, tako da kažem, ovaj, različitih e, e, segmenata civilnih organizacija. Ima one koje su nedodirljive i A klase, koje se pozivaju na svoju, ne znam, genealogiju od antiratnog kao, pa do današnjeg dana kad su prešli, prerasli u razne ekspertske grupe, za koje su uopšte ne dovodi u pitanje da su svi resursi i, državni i ovaj, civilno ljudski njima bogom dani, a da postoje, na primer, e, e, ovaj, drugo, drugorazredne koje isto, drugorazredne, tako da kažem, ovaj, e, ove organizacije civilnog društva, koje sve vreme pokušavaju da zauzmu to mesto ili su u borbi za to mesto lidera. A postoje civilno, kao što su e, radnički NVO-ovi, veteranski NVO-ovi, koji ne, kojima je nedopušteno da koriste uopšte resurse civilnog društva. Jednostavno, ako probaju, to je već skandal sam po sebi. I to je deo tog, tog našeg nepristajanja na te, tako da kažem, ajde da kažem, to nisu ni klasne, ali to, to bi sad bile neke kastinske odnose unutar civilnog društva koji su stvarno nepodnošivi za, za naše standarde shvatanja jednakosti. Mislim, aj kad govorimo, aj, da, mislim, to je nepodnošivo bilo, na primjer, da mi, na primjer, kad radimo, nema veze ko je to sa tom A klasom ovaj, i kada eh, mi predložimo kao partnere eh, E, civilne organizacije radnika i veterana, oni kažu ne dolazi u obzir, mi samo s vama sarađujemo, a vi ako hoćete, nas ne zanima s kim vi, u drugim rečima nećemo ni da znamo s kim vi sarađujete. Pa ne, nije baš tako, na na oni hoće da članove tih organizacija da, ali neće da oni budu u istoj ravni. Projekat, ali neće njih kao ravnopravne partnere. Kao u istoj ravni da budu. zato što E, svi NVO, kako vi znate, treba da dokazuje kako inkluzivnost, ja priča. To im je... Tako njih izađe u prilogu da tih ljudi dolazi kod njih. Mm. Ali da priznaje njih kao i samoorganizovani institucijama i da deli sa njima e, najviše problem je da deli sa njima ravnopravno e, Resurse, da. To je, to je e, e, najveći mm. problem. I to je na, na, neki način mi koliko god možemo, ono, trudimo se da, da u tom civilnom sektoru bar budemo ovaj, neka intervenišete u civilni sektor? Pa, ako su ovo što sam ti rekao intervencije, ja mislim da jesu, ali sad neću ni da precenjujem <laughs> našo značaj u tome. Mislim, ne verujem da se to proširilo kao neka velika, veliko dostignuća a koje smatram lično da je ogromno dostignuće, ali to je mhm. jednostavno nešto što ne vidi scena, jednostavno ne vidi taj doprinos, mislim, ne doprinos, nego da počne i svi da ga praktikuju, bez, da kažem, da oko toga bude nekih sad velikih sporova ili pa mislim da više imali smo uspjeh u tome što e, e, tih organizacija, veteranski uglavnom, su sami počeli da, e, da konkuriše, ok, još mhm. da kažemo i, zbog razno razne objektivne e, e, razlozi kao neznanje engleski i tako dalje, to je više na lokalnim nivou, ali već oni traži da piše projekte, da učestvuje. Pre oni su imali taj otpor. isto neki otpor, zato što NVO shvaćene, e, a mi već četiri godina njih kaže, ali nećete, vi ste NVO. Da. E, ne vi postoji drugi... <laughs> E, Oblik udruživanja. Da. E, tako da... E, poslije toliko godina oni dolazi kod nas ili ne samo kod nas, na e, e, u Požegi e, isto je bio saradnje sa nekim lokalnim jačima NVO ko, ko njih je pomagao na lokalni nivo da piše projekt, da, da e, u, u tim procesima NVO-ovski. A sada naravno sa time će da dođe i neki promjena sada. Koji promjena će da vidimo. To je samo na početku. Nisam sigurna koji promjena i ako može to da meri na dobro i na loše. možda nije toliko sjajno, ali, ali to je observacija što o, o neki promjena što sada e, se dešava. Se dešava. A, Aktualno baš. A mislim, da, e, e, da sa tim insistiranjem mi, mi sta, kao stavimo sam sebe u neki e, pozicija rizika prema taj alfa en ve ove, mm. ko ne znaju. Alfa je još bolje. <laughs> pa jes. Yes. E, zato što oni ne znaju kako nama da Eh, nas da lociraju, da li mi smo deo naše ili deo naši. Da. <laughs> I, i, I za njih naše kao politika u tome uopće nije jasno, jasna, pogotovo e, kad je se desila ta e, konsolidacija e, e, tih e, antiratni e, NVO-vi, Tako da, e, zato što oni može e, radnici da prihvati kao gubiciju tranzicije, može da, prihvati veterane kao e, žrtve Milošević režima, ali kao samostalni e, misleći ljudi i e, samoorganizovane grupe, to ne. Da, to je nedopustivo. Oni ih Oni imenuje, a ali... I e, zatvoriti njih, mogućnost njihove subjektivacije. Pa da. Pa to, to, svaki pokušaj, da. ceo aparatus skače da izbriše to, to na svaki način. Eto, i to je naša neka pozicija tu kako oni stvarno A i, i, i ovim drugim organizacijama teško nas da lociraju. Isto im nije jasno šta to mi radimo. Za koje babe zdravlja mi to sve radimo? Jer njima je jasno da odavde negde nikakva, sad ne znam, zarađivanje nekog novca ili šta ja znam, neka slava ili neka važnost. I njima je isto problem da lociraju šta mi zapravo hoćemo. Što to mi uopšte radimo? Na ovom jednostavnijem nivou. Šta je naša motivacija? Eto, to je sa obe strane stalno, eto, to je ta neka uloga ili mesto koje mi imamo, koje je istovremeno, naravno, deo, deo ovog aparatusa civilnog društva i NGO-a, a s druge strane, neka breša stalno, ne, nešto što stalno uvodi neke nove odnose, pokušava da odnosi neke nove odnose među akterima, neke nove, ovaj, nešto što ne pripada krugu civilno, civil, na primjer, ceo naš ovaj sad radnici i partija, mislim, to je potpuno, znaš, to, što oni ne, ne znaju kako da interpretiraju, šta sad, šta je sad radnici, sad partija, sa radnička partija, to smo i najavili, šta sad to znači, to je sve, kako da ti kažem, oni misle da se mi nešto šalimo oko toga, razumeš, ili da naj, je... Ovaj, pa, znaš šta? Ili da smo jako opasni. Može, može da bude radnička partija i partija rada, ali da sve o tome radnik. Da. <laughs> ne, kad bi, kad, bi to, kad bi to preuzeo eksperti naši, pa to da kao da oni zastupaju, to bi moglo. Ali da radnici budu unutra, da oni govore, da oni predlažu, to je već nepodnošljivo. Ako smo samo da, da, vratim na jednu staru temu, možda već onako koja je klišeja, je već izlizana, ovaj, prigovor nevladinom sektoru dolazi sa te aktivističke strane, recimo, može da dođe, sećate se takvih prigovora, a to je da su nevladine organizacije zapravo produžeci države i da je nevladin sektor budući da je finansiran iz budžeta, što ove države ili neke druge države ili nekakvi fondacija ulazi u re, registar ili u režim rada institucija kakve su i na strani države. Da li, kakav je vaš stav o tome? Da li je to da ima politike? aktivistička, ne razumem. Pa, pa to su standardni prigovori. ne, Da, da, da Ti kažeš da funding da. ograničava tvoj okvir mišljenja okvir. E, pa ne znam da li oni samo tvrde da funding ograničava, nego je to pa principijelno kao izgradnja i dalje institucija koje su uvek institucije države ili u kapitalizmu su recimo svi e, institucije pripadaju ideološkom aparatu države, od porodice pa automatski NGO, nevladine organizacije. Kakav je vaš odgovor u, s obzirom na to što radite i da li tu ima, da li možemo govoriti onda o politici ili o jednom projektnom delovanju, dakle generalno je pitanje, mi znamo za taj prigovor, znači čim si u NGO-u, to je produžetak države i to je апарат држава и где е ту место онда политики и шта би била онда проектен проектни рад. Мислим што значи тоа. Па тоа е не, не, ма, тоа е тачно. Па мислим тачно на неком ниво наравно, али али мораш некако не пази Де настаја, овде настава NGO сектор као продолжена рука, не, до душа е тадашна опозиција, нема веза, оно као продолжена pošto 99. prvi oni seminari građanskih inicijativa, ono kad su nas zvali da nas uče kako se piše projekat, mislim kad je krenulo da se širima Beograda, to, to je mislim kad je kao da se pravi bukvalno civilni sektor za ono što je posle bila NGO kampanja, to se jedna od prvih stvari Miljenko Deret ti kaže kad dođeš tamo, kaže, ali pazite, NGO je i udruženje pčelara, kao mi nismo udruženje pčelara, mi smo Znači, mi smo nešto novo. Ovaj civilni sektor nije to. Tek tako skupili se neki ljudi, ne, ne, neko udruženje. Ne, ne, mi smo i onda na šta se ti orijentišeš, znači na projekte, na taj način u Znači, ti nisi one neke različite društvene organizacije koje se postave do tog Pa onda iz, nemam pojma, sledeći put kad je, i to se s tim udruženjem čelara su nam probili glavu, to su svi stalno pričali kao NGO i udruženjem čelara, znaš. Ali nismo to mi, I ovaj, Posle pa recimo nekoliko godina kad su, e pa, onda ti znaš objašnjavati. Produžena ruka opozicije, Određene vrednosti u određenom pravcu, znaš u kom, na koji način e, se funkcioniš. imaju evropske vrednosti. Ovaj, e, finansiraš kako funkcionišeš, znaš ko su ti braće, sestre, strine, to, ujne, u To je da dostignu evropsko pčelarstvo. Pa onda isto tako, kad, je, kad e, su prva udruženja malih akcionara počela se osnivaju. Isto, i potpuno isti otpor, to je baš u Republici bio jedan razgovor. Ovaj, kad su ne rekli kao, izvinite, pa kakav je to civilni sektor? Izvinite, pa kao, pa kao, pa tako, kaže, tako su i, i šta je ono reči? Kaže, pa tako je, kaže, i udruženje deviznih štediša bilo civilni sektor u ovoj 90. godina. Da se, pa da, pa jeste. Sad mi ti kažeš što nije. Da, naravno da jeste što nije, znači To je građeno tako da to bude produžena ruka jedne političke strukture. To je prosto, to, to, to je tako na... A, a, tako, u tom smislu, u tom smislu se potpuno snažem, tom nekom naivnom smislu kao uvek si, znaš, ti, pa kao bate, mora radiš u nekom okviru, mislim. Šta to znaš, znaš, baš je lepo biti anarhista, sedimo nas petorica, ono imamo bend i nećemo da se registrujemo. I nećemo da, ni da... I, šta ne, ne, i nećemo ni da sviramo. Ne, čak i da sviramo, da. Mislim, ja ne, stvarno ne znam to tako može, slažem se, tako može. Čemu se onda radi? O politizaciji i udruženja pčelara? Eh. Ne, prvo o tome što udruženja pčelara може да биде равноправно партнер у неки Тако, проект. Наравно. Е, ако е релевантен. А, е, е, али други ствар е, е да, баш ми е пао таа аналогија прекао, знаеш, овде е, е, су створили неки стражар, као што E, u kritika umetnosti imaš muzeja kao e, stražare, šta je umetno, šta nije umetno. Znači, Sveti I ovdje ima, postoji, da. Ima neki stražari ko ulazi u tom civilni sektor i ne ulazi. Ko ne može, da. Da. E, ali o tome smo pričali i, i malo pre. Naravno e, da, da, uglavnom e, glavna sankcija ko imaju e, e, danas na, civilnih. Zato je to e, taj ceo liberalni ideja otvorena društva, civilna društva je laž. Zato što kao, ideologija, ideologija kaže evo skupi grupa građana da brani njihove interese. Mm-hmm. a to je sve dobro ako oni e, su u pozicija da financiraju sam sebe. Mm. Ali šta se dešava ako tih grupa građana nisu u ili njihovi potrebe traži mnogo više? Tako glavna sankcija e, e, tada postoji financijski. E, niko neće da se staviti u zatvor danas, pa samo da ti okine financija. Е, и, и ми стано е, соучавамо со тема. Е, е, проекат правни помош радницима и малих е почео со хапшање Деорич. Е, и, и, и е трајало е, е, годину дана да ми идемо од врата до врата да... Фондација. Е, фондација, амбасада, да, да, било сви, кој, да. E, da, da mi uopće da nađemo ko da financira to. E, e, sa veteranima stalno stalno učavamo da to potpuno slučajno ili e, e, mi smo dobili takav veliki projekat za veteranima zato što je slučajno jedan od evaluatora e, taj projekat prema delegacije jedan čovjek, što sada ne znam ga, jedan put samo smo sreli, je slučajno bio učesnik rata. On kao e, maloletni otišao sa njegov majka koja je bila lekar. Ali, ali to, a, a stano od koga smo dobili pare je zato što je bio učesnik rata tamo da gura to. Mm. Mm i za je bilo važno za nju ili za njega to da, da, da se ta pitanja postave, pa da. Ali bilo gdje gdje nije bilo takav čovjek, ni, nismo dobili financije. Mm. I ne, mogu da vama kažem koliko e, e, predloge projekta sam pisala i za jedan projekat i za drugi i da, kaže, da, da, da, da to, taj treći naše delatnost oko e, istorija i produkcija u, humanistika u Jugoslaviji. O tome je uopće danas ne, neće niko da financira. Da razgovara mm. čak, a ne da financira. Ni da razgovara. Kaže, to mi ne e. financiramo više. Ali sada kao, to mislim, e, je bio naše, nismo ni, ni doneli odluka u tom smislu da smo razgovarali, ali to je bio jasno svima da mi ne možemo da funkcionišemo na nivou da pišemo projekte samo za, za pare. Hmm. E, da, da, da mi... Ne bi bili motivisani, ono, Ne, bi radili to, ne, bi se bavili to. E, da mi radimo tako ko pišemo, e, da kažemo, deset puta više projekata dok neko e, će da nađe shodno da financira Tako da, jeste ima stalno kontrola i ko, ko misli o tom smislu da on hoće sada da živi od toga i mi svi kao živimo od toga, kažemo, ali e, e, ali ko vidi kao taj radni mesto u okvir NVO kao cilj, on ne može da prilagodi takva politika da ako dobije ili ne dobije projekat. On mora da dobije taj projekat. Mm. I tako on, to se usmeri politika NVO na, na, na, na taj način i, i jeste, to je ogroman vid kontrolu. E, e, I tako kroz ekonomija, kao uvek, spovodi. Nije to ništa drugo nego u bilo koji diktatorski režim. Samo ovdje nemamo diktator kao e, jedan čovjek ko može da kaže to je to, ali ima više... Raspao se na više. Pa da. Funkcija. ali, ali način funkcionisanja e, je vrlo slično nego bilo koji diktatorski. Zato što, ba, pa vi znate je sam, e, e, e, ima vrlo ograničen broj fondacija e, ko, može da... I vrlo ograničen broj tema na koje može. Mm. Mislim tema, ako to nazivamo tema. Tako, oni imaju... Kontrolu nad, nad... Problema zapravo. Oni, oni imaju kontrolu potpuno nad tim šta se igra na terenu i kako se igra. A, sad ti moraš da izmisliš... A, na, nažalost je da e, ako bili razne fondove sa raznim pozicijama, to bi bilo ok. Ali svi su isti Pa <laughs> da, sve su isto. nema se ono kako civilno društvo, demokratija, socijalna inkluzivnost, manjinska inkluzivnost, mislim ima pet tih koje se vrte u svim fondacijama, tako da teren je već nacrtan. Sad, tematizovan i mogućnost problematizacije. E sad mi pokušavamo tim mrdanjem, kako kažemo, ciljnih grupa, ono, <laughs> da uvedemo nove teme. I da malo igramo, da se računa i malo izvan terena kad igramo, nego ne samo ovo što oni. Ali to je ogroman napor i... Mm. I mora disciplina u, onom da postoji da bi moglo se to izdrži uopće. Jedan prostor je e, što imamo malo da igramo je da, znaš, e, e, vi morate da koristite pare za to što ste po, po, po mhm. budžeta, da. a morate da pravite sve aktivnosti, ali niko ne kaže kako. Mhm. Tako u tom vrlo mali rastep mediju e, e, napisani projekat i kako to stvarno, po kom politika spovodi što tamo ima neki prostor da se igra, ali to je toliko malo e, e, da znači to je maksimum možemo da zovemo to subversija ako mm. Znači, teško da to zove neki politički veliki uticaj. Da. Šta samo obrazovanje znači za vas i kako ga praktikujete? Jel pričali ste, pominjali ste mhm. samo obrazovanje, a učitelj neznalice, iako je naziv, a ne ime, referira nekoga. Pa za mene to znači sve što smo pričali Ali vrlo jednostavno, niko od nas nikad u životu nije, nije verovao da će mu veći deo dana prolaziti u, u čitanju, ovaj, na primjer, zakona o stečaju ili zakona o privatizaciji ili zakona o urbanizmu ili kako se zove, o planskom planiranju, šta su ono još? Urbanizam, planiranje. i planiranje. A veći deo dana nam sad odlazi, mislim, aktivnog vremena za aktivno čitanje odlazi bukvalno... Ili boračko-invalidsko. Ili boračko-invalidsko, mislim, onda upoređuješ s drugim zakonima, čitaš levo, čitaš desno. Znači, neka materija koja nam je do sad bila potpuno, ono, mi smo svi iz nekih ono, različitih oblasti se, smo edukovani, ali nekako smo izašli potpuno iz te vrste, a ovaj, ali je tu princip da mi od drugih učimo, mislim, to je, to je ceo princip naš, mi učimo od drugih, mi ne, mi ne, naša pozicija je da ni, mi ne podučavamo, ne, nikoga. Pa mislim da u tom smislu kao e, e, mi ne, ne pričamo toliko o učenje kao o razgovoru. U, u tom smislu da nije to neki teoretički učenje, ali mi pomenimo u tom procesu. Mm. Kao celokupno mentalni sklop. Da. Ne samo sada imamo neki no, nova informacija. Da. E, e, ali mislim da bar mogu da kažem za mene, a mislim da većina nas smo potpuno promenili zadnjih tri godina e, u, tim susretima i, tako da... To je na neki način samo obrazovanje. Konstantno. Mhm. Pa mislim, da, baš konstantno i naporno, vrlo. Kako funkcionišete unutar učitelja neznalice? Kako biste opisali svoje relacije i pozicije da li vam je recimo na umu podela rada ili njena abolicija? I da li imate odnos prema tome? Abolicija rada ili abolicija podela? Podela rada. <laughs> Eštet. Bolje bi bilo ovo. <laughs> Abolicija rada. Da. Pa ne znam, postoji, postoji ova struktura podele rada neka ali ona pa neka mora uvek da postoji da, stvarno. Košta, ono, košta da. vuče, ono, najviše. Na nekom nivou mora ali, konsultacije ali konsultacije o svakom, o, o tome šta ko radi su zajednički. Naravno, ne pišemo svi projekti. Ima jedna budala koja umjesto sektora <laughs> se radi. Neću da kažem ime. Ali ne znam pa i Da, i ne znam, pa dobro, to je izveštaj deo ovaj, projekta. Umanjuješ se. Ima. To je tako. Pa mislim da... To je tako. Da, da mnogo stvari su nekako mm, nastajali o tome što e, takva je sposobnost ljudi, ne, ne zato što smo htjeli. Znači, ja mogu da, ja, možda hoću da pišem e, sve tekstove, najave i to sve, ali da. srpski nije baš moj. <laughs> najjača <laughs> strana, najjača Da. Mada e, nije Tako je, je, je, a Ivan ima na drugi strane mnogo iskustva sa time. Tako, svaki, više vidim to kao svaki je e, doprineo njegov e, iskustva i, i, sposobnosti za taj kolektivni neki masa što, što ovdje da se to sve isprožima, to traži, mislim, ipak dve godine nije, nije baš ni mnogo ovaj, da, da se... Pa da se to, to mi, mi je... Ali mi subjektivni po... doživlja imamo potpuno druge prolazku vremena. Ovaj. Mi prolazimo ovde crash da, course. To, da. Da. <laughs> E, e, da, taj neki za, e, za, zajednički, mislim, ne, ne, prvo mora nešto da se podeli da ne bi bio onaj haos u smislu svi rade sve. Nego, <laughs> znači, a onda ono s vremenom se sve više proživa, naravno. I mislim da se proživa s vremenom sve više. Da, a, a mislim je u tom drugim, to je rekao Trša je, da mi stalno u, komunikaciji, stalno mm. pričamo o stvarima. E, e, ne dešava se ništa, tako da kažem, izvan zvanje, znanja svih. Ne? Uvek uvlačimo to što mi radimo, uvek uvlačimo kao deo diskusije. To je Stalno. <clears throat> Mhm. ovdje je interesantno, e, bar za mene, i, zato, i to je to što mene najviše povlači u toj ceo rad, je da e, nikad diskusija ne završava u nekim praktičnim e, stvari. Uvek ima raznorazni nivo ideološki, praktični i, i e, teoretski. I, e, to u jedan razgovor možemo da, da promenimo različite registre, ono, pa potpuno. Ono, I nema, nema nikakvog ograničenja u tome u kom se registru razgovara. Svi participiraju u svakom registru i zato je to jako uzbudljivo. Mm. Mislim, ne, razgovar, ne, razgovaramo ekspertski u tom smislu da je neko isključen iz bilo kog lera razgovora. Nekako svi spontano... I nalazimo jezik za to, to je vrlo važno kako da se nađe jezik. Tako ne, nema abolicije podele rada. Ako aboliraš <laughs> podele rada, napraviš haos, nego treba da se pobedi podela rada, u stvari, da se, da se nađe taj neki drugi način. Dobro, ali ta podela rada vas ne deli, ili tako? Pa i deli, pa stalno, stalno deli, deli naravno. Stalno, a mislim da mi smo došli u, u neki e, vrlo ovaj, dobar e, e, odnos u tom smislu da E, možemo stalno da se svadimo i stalno se svadimo, ali <laughs> pa jeste. <laughs> E, pogotovo je ko postoje e, flaša <laughs> A e, postoji. Ja ali, ali, e, Ali mislim da e, smo prošli taj fazu što je jeste postale neki vremena kratak na početku, da mi uzimamo stvari kao napad. Mislim, mi ne sumnjamo u namerama e, jedan drugi više. E, da li daje sve od sebe? A to je isto. to, je, to je najvažnije. Tako da, da, da ta e, svadja e, e, samo je konstruktivna. Idemo kući, mislimo o tome, dolazimo drugačije sljedeći dan. E, tako, mislim, E, e, tako to uvijek je neki podela spajanje, podela spajanje. E, a, a tih rastapi su, su važni da, da mišljenje uopće postoji, kao bez toga lepo, sve, znaš. Sve nam jasno, nema šta. Pa i, i, obično tako se dešava u NVO, e, e, vi znate isto kao mi da NVO scena u, u Srbija je one man show. A to zato što traži stano homogenski neka razmišljenje, već odnapred znaje šta je vrednost i šta je to. I šta je njihov interes. Mi ne znamo šta je naš interes, pa... Znači, mi smo shvatili. <laughs> u tom smislu. A, a, a sve... Shvatili smo, naravno, ali... A sve podela stavi ispod tepiha i niko ne razgovara o tome, tako ljudi sa vremenom nestaje. Da, bez, bez obrazloženja. I, I umjesto toga mi smo izba, e, izbacili tepih mm. i sada sve je na otvoreno, a možemo da se svadimo. Ali sutra dan mi smo uvek tu ponovo, tako hoćemo, nećemo. <laughs> Pa naravno, postoji neki put kad dođeš kući rizik da misliš da se drugi neće pojaviti, ali svaki put se pojavi tako da ali mislim, jeste, to je Ali mislim da to je, jeste deo e, e, e, e, to što smo pričali o, o susret sa stvarnosti. Zato što nama ne obavezuje da dolazimo e, naše lojalnost jedan drugima ili na neki e, institucija, ali to što smo doneli odluka prema stvarnosti. A... Ona nas obavezuje. Ne sad da smo mi nešto kao grupa solidarni, pa ovo, pa kao nećemo jedan drugog da izdamo ili to. Mislim, ti izdaješ sebe ako ne dođeš. Ne, nije to odnos jedno prema drugom. Pa kao, neki, kao neka zakletva. Ne postoji među nama nikakva zakletva, niti bilo kakav taj oblik, tako da kažem, bratimljenja u tom smislu, ili sestrinstva, ili kako već. ja, nažalost, moram da krenem u ovom momentu, jer već mhm. ipak od nečeg moram i da živim, čekaju me pacijenti. <laughs> Hvala. ovaj, nadam se da sam dao skroman doprinos ovom razgovoru. Ovaj, pozdravljam vas i vidimo se, nastavljamo našu saradnju. Da, da, da, čujemo. E, čujemo se. Pa, prijatno. Punjač. Punjač pa A, da, da, to e, ne, ali to jeste izazove е, и други луѓе кои ради со нам. И, и тих е, од, што смо звали Алфа НВО, и тих е, е, ветерански и раднички организации, затоа што сви очекуе неки објединавање. Неки да ми сви имамо иста позиција. Као, а, а, а тај стален раз, разговор, стален е spomena, e, e, to, je način koji je za većina grupama teško. Tako da, ali nekako to <laughs> funkcionira. Ljudi dolazi se vrati zbog, uglavnom zbog njihovih ljudi prepoznaju da ovdje se dešava nešto. E, i, i, za njih e, teško da definiše sta, šta tačno se dešava, ali nešto se dešava. Tako vrati zbog toga. E, mislim, vrlo će da budete, mislim i za njih ako idete, radite neki anketu sada, ljudi ko radi sa nama, to baš bi bilo interesantno da, vi, da, da, pravimo. Ja mislim će da dobijete sto različitih e, razgovora šta mhm. tačno je učite. Ali ljudi osjećaju da nešto se dešava. Mhm. Evo, <clears throat> mislim da smo e, pri kraju, ali možda da obratimo pažnju, zapravo mi smo obratili pažnju na, na e, nešto što su vaši iskazi u neformalnom razgovoru, a sad ćemo reći na šta konkretno mislimo, recimo ispisili definicija cilja ili ideje jednog vašeg programa kako stoji na, na web sajtu, pa ću iz toga generisati i, i pitanje. Kaže da, da, da je ideja formiranje radne grupe koju čine ratni ratne veterane i veteranke i antiratni aktivisti i aktivistkinje iz ratova 90-ih koji će uputiti zahtev vladi da zvanično proglase oružene sukobe iz 90-ih godina ratom. Sad, naše pitanje bi bilo šta je vaše mišljenje i na koji način se vrši to ispostavljanje zahteva vladi ili državi? A, je, kakvo je to ispostavljanje zahteva? Da li pritiskom ili pregovaranjem? a, šta, znači, šta bi značilo jedno, a šta drugo. ako, ako recimo pregovaranjem, gde je taj potencijal pregovaranja i gde bi se on generisao? E, pa mislim da to da kažemo je bio cilj projekat Veteran, ali to nije baš toliko bio uspešno da kažem, to je samo delemično bio uspešno. Jedan okvir tog e, je bio taj je e, taj e, Bovački invalidski zakon, pogotovo taj, baš smo pričali o tome malo pre, zato što taj prvi deo boračke invalidske, ne, poslije to ima stotina strana o beneficija i, razne, kako se kaže... E, Dodaci. Ne, ne, kao e, mera, invalidnosti i tako dalje. to, je manje bio interesantno za nas, zato što to već postoji neki međunarodni standardi i, i u jedan moment ja bar lično mislim da Srbije ćeš da morati da. Ali taj prvi deo, oko koje veteran, je učesnik rata, kad su, ko, koji su ratove, zato što Srbija danas priznaje samo 91. do sredine 92. i tih tri meseca bombardovanje od 99. To taj ceo vremena, među tih dve kratke perioda ne postoji. E, e, tako to, taj deo što uglavnom, to, ne priča, ali to uglavnom definiše odgovornost Srbije za rat. Da li mi ćemo da zovemo to rat ili, e, e, ili kako se zove, e, e armed conflict, oruženi sukobi, da. Е, и тоа е клучни ствар. Е, а, а тоа е клучни ствар затоа што може да да кажемо да е, е, бенефиција е, може да даде и луѓе кои е, учествували у, у, у оружени сукоби. Е, е, може да реши е, е, да реши pitanje beneficija za veterane i na neki, da kažemo, vrlo banalno nivo. Ali e, e, taj e, razlika među oruženi sukobi i, i, rat je, je ta razlika je među, to je taj politička borba. I nažalost moram da kažem da to je po mene neuspeh projekta. Mi smo sve mogli da, e, da radimo. I saradnje mediju antiratni i ratni, e, učesnika rata i antiratni aktivisti. I e, kao građene kapaciteta NVO, veteranski NVO i, i drugih učesnika, NVO drugih učesnika rata. Ali da dođe do to, da, da to politički subjektivacija nismo. E, ili delemično. E, veteranske ni veteranske udruženja, ni antiratni aktivisti nisu ušli u, u borba za priznanje e, e, e taj vremena kao rat. E, svaki zbog svoj razlozi. Kao veterani su i drugi učesnik rata su se plašili da oni će da izgubi tih beneficija ako insistiraju na taj politički stav. I antiratni aktivisti su uglavnom su bili tih ko su doveli do situacija da Srbija nije bila u ratu, ne, dobije, ne, ne, ne prihvati odgovornost Eh, za rat, u tom, zbog ratne ošteta i unutrašnji i spoljašnji, zbog razno razne, e, eh, eh, što po, po mene na kraju pokaže od njihovi nacionalizam. Ali, ali mislim, e, e, to nismo uspeli. E, a, za, za vaše pitanje. Kao to bi moglo i pregovaranje i, i, pritisni, ali pregovara, ni, jedan ni drugi nismo imali s kim. I mislim da to e, pokaže, znaš, kako funkcioniše ceo odnos među vladajući e, elita, srednja klasa i, i da kažemo radnički klasa zato što e, e, stalno ima neki proces podmitovanje. A, a da, da, da stvarno ljudi uđe u, politički proces to vrlo malo e, e, e to kao znači, kao i radnici, advokati i vladajući. E, e, vrlo malo e, broj radnika bi ispitivali uopšte privatizaciju. Svi bi, rek, bi htjeli dobra privatizacija. Ali mislim da sada možda u jedan moment neki od njih uđe u taj, sam, sam za sebe, mislim nije u tom opšte javno sfera i to, ali uđe u neki pitanje šta je taj proces, ali i kde je to počeo i, i, i, šta se tamo se dešavalo, ali mislim da većina još možda je tako uvek, ne znam ali znači, otprilike bi ovo bilo kao neka sposobnost evidentiranja neuspeha, nekakve akcije ili projekta ili nastojanja, a u jednom razgovoru, baš između nas, nas dve, e, vrlo se dobro sećam i zato sam htjela tome da se a, i, i, obratimo, a, da si rekla da je uspeh, ono što, što ste vi videli kao uspeh, a to je e, u, do, dolasku, dakle, kroz dolazak do jedne izjave veterana da podržavaju radnike. Da. Pa je bio pre, e, e, pa, to je specifično za ta udruženja što mi radimo sa, njim u, iz zato što tamo je mm, predsjednik e, e Od, e, od, od razlika od e, e drugih udruženja gdje struktura je vojno lice na čelo i svi ostali su obični vojnici. E, to što tamo je, je predsjednik e, sindikalac i ne samo da on je sindikalac, izgleda da u mnogo e, njihovi filijala e, nema, nema uopće vojni lice kao načelo, ali većina njih su neki radnički struktura. E, tako to, to jeste, može da očekuje i, i mi stalno i, i, i sa njima E, e, naš, naše prvi kontakt, na primjer, sa udruženja rekorda je bio kroz njega. E, I stalno taj insistiranje za, da, da to je ista populacija ima neki e, efekat na kao ali to je i njegov rastep. on će da dođe ovdje da kaže evo ajde da pravimo radnička partija i poslije će da zavoravi o tome e, e tri mjeseca, ali već postoji, mi smo uveli taj priča e, e, u, u, u tome. E, e, a, a sam, sam toga da on je stavio znak pitanje e, kao ta, ta, uveli smo pod njegov identitet kao e, veteran, to je već prostor gdje politički subjekat može da se formira. To što Rasep je mjesto politički e, subjektivacije. si htio ako želite još nešto. Ovaj... Evo, ajde da ne bude da nisam baš ništa rekao. <laughs> ovaj, E, onda ne. Ako je da ne bude da nisi ništa rekao, onda ne. ne, ne, ne, e, ja sam možda najmlađi od, od ovih sada intervjuisanih ovaj, članova i ja sam godinu i pol dana praktično, bukvalno aktivno Imam svoj deo nekih obaveza, radnih obaveza što vi kažete, Ovaj, na kraju ovdje ne dolazim, ne niti zbog Noe, niti zbog Trše, niti zbog Ivana dolazim, zbog svojih nekih potreba, zbog svojih nekih saznanja. E, predsjednik sam jednog od ovih radničkih udruženja. E, puno, stvari se puno i oko, baš oko politike, ako pričamo, mi smo imali ovaj veliki protest 24. i gdje smo ljudima rekli da je ovo politika. Pošla godina, pa godina, decembra. ovaj, da je ovo politika. Čim smo izašli sa nekim načelima oko zakona o stečaju, da je to politika. I tu treba ovaj, razgraničiti kod, kod tih ljudi, kao i kod veterana, jer ajde, ja sam deo te veteranske populacije, i, tu obično pomažemo se u priči, kad kažem, pa ja sam da teren, ali da ćemo dati e, ovaj, vojnu knjižicu, da je upisano kao ovaj, Ovaj, tako da, pokušavamo kroz tu priču da, napravimo taj neki spoj. E, I vrlo je bitno kad se razgovara sa tim malim ljudima, koji su prevareni od jedne vlasti, druge vlasti, treće i, konstantno imamo znači za 20 godina jednu, te istu političku tu elitu. E, I <clears throat> mora se reći politika i odvojiti strančarenje, znači stranke i politiku. Što je vrlo, vrlo lepo, ja sam znači bio zaljubljen kad sam ovaj, razgovarao, kad, kad smo pričali i posao sam pričao pričao sam između ostalog sa ženom, pa na šta ste bili pa ste pričali. A to je rekao deo politike. Ako budemo sutra pravili neku stranku, treba nam neko ko je radio sa, lokalnim zajednicima, da vidimo te probleme, da tu može da se iscrpi deo programa ako pravimo. Deo programa uzeti od veterana, e, e, znamo gde su ne, bole, bolne tačke. Tu, smo, sam ja lično, ovaj, sam obrazovao se, kroz razgovore ovde, a da ne pričam i kroz koje tešku, i, i neku tešku reč, mnogo više težih reči nego lepih, što meni lično prija, ja sam to, ovaj, dok sam vodio ovaj, štrajk, ja sam govorio ljudi, različitost treba da bude ovaj, kruna, kruna nečega. Meni lično ovde prija mi malo te ne kao i po kući isto imam te neke ovaj, razmirice sa ženom, sa decom, razgovore, ali ja ne, opet se vraćam, moram se vratiti tu. E, tako da ovo sad e, prihvatam kao neki drugi dom i dobar deo ljudi, ovaj, ja nisam barem primetio da se naljuti i da ode, a da se ne vrati. Znači, iako ima imate protivrečnosti, vraćaju se ljudi. E sad, nekome treba više, nekome manje vremena, ali u principu dešava se. I jeste mesto samoobrazovanja i, i, i, i učenja, strašno puno učenja. Tako da to sa radničkim grupama, pošto sam deo te radničke grupe, se strašno puno radio. Jer sam bio učestvovao i u delu projekta oko ratnih veterana i tamo se puno radilo, ali sam ovde daleko upućeniji ovaj deo razgovora. Ja sam ovdje naučio da budem i moderator, naučio sam da napišem tekst, da napravim najavu. ima još detalja gdje imam sebe još moram da nadogradim i mislim ima mesta. I drago mi je kad vidim okoli stoji i kad vidim neku, ne, neku osobu da, da ima, da to interesuje. Jer ipak to je nešto što, mislim da, da, se još ovaj, kako je rekao, derište, ovaj, da obdanište, iz obdaništa da ovaj, ima to, ima, ali treba pronaći. I da u tom traganju ovaj, mislim da ćemo uspjeti, pogotovo sa ovom odlukom, da malo izlazimo, da da, da se otvorimo u tim razgovorima, da, da, da ćemo naći te neke, ovaj, neka mjesta da ćemo proširiti te naše vidike. Moram povodom što je rekao da kažem da pa od uvek smo insistirali da svi dolazi za sve aktivnosti. E, nije bio kao evo ovdje će da bude samo e, veteranski, ovdje će da bude samo radnički, ovdje će da bude samo intelektualaca. E, e, a, a to nekako ljudi su prihvatili sa više i manje uspjeha, naravno. Zavisi od aktivnosti e, i zavisi od spolnih uslove. E, a sada, zadnji, da kažemo, ne znam, dve mjeseca, e, nekako nametnuta je pitanje a ko je odgovoran za taj posto, ovaj posto, pa mislim ne samo fizički, ali i simbolički. A na tome mi sada stalno imamo diskusijama, što je vrlo dobro ка, кажем е, то за тоа што то не да ми само е, дискутуемо неки спорни ствари mm -hmm. и тој овде ствари остане подразумевани. Али баш стално постои дискусија унутро нас о нашем функционисани. И ми немамо ни е, тај, тај, да кажемо, E, e, pravni ili, ili mm, spolne e, granice ko su članovi učitelji, ko nisu, je stalno pod, pod pitanje. Stalno ima proširenje taj kruga učesnika. Pa da. I, i, i pogotovo e, e, sada zbog spolnih neki e, stvari trebali smo da pravimo neki unutrašnji odbor vezano sa projekat e, i, mi to, je, je izazvao serija diskusija o skoro nevidjena e, e, zadnji e, mjesec dana kako da, da tih odnose funkcioniše među sve tih ljudi e, unutra spolija i, i tako da je to e, e pitanje interiorni i eksteriorni. Tako taj, pitanje eksteriorni i interiorni stalno kod nas u pitanju, znak pitanja. Mhm. Mhm. Hvala. Hvala.